izskan starptautiskas kustības laulātiem pāriem Dievmātes komandas raidījums Laulība ceļš uz svētumu. Sarunas par dzīvi laulība, savstarpējiem attiecībām, laulātu pāru garīgumu. Uzdosim jautājumus un atklāsim pilnīgu laulības sakramenta bagātību. Lai ir slavēts Jēzus Kristus, dārgie rādījumi arī Latvijas klausītāji, ir svētdiena, 26. maijs, 8. vakarā, un jūs klausēties raidījumu laulība ceļu svētumu. Šodien, dārgie klausītāji, ir noslēdzošais astotais raidījums mūsu raidījuma trešajā sezonā, un visi raidījumi šogad ir vienoti tādā vienā tematā – Euharistiem misijas avots. Šo raidījumu veidu un vada starptautiska katoļu kustība laulātiem pāriem dievmāts komandas, ja pasauli zināma kā ekip Notrdām, un šīs dienas raidījuma nosaukums ir To dariet manai piemiņai. Mums ir patiesa prieks satikties ar jums, darbie klausītāji, radījuma arī Latvijā ētera, un šī raidījuma viesi ir Diemāts komandas Latvijas sektora atbildīgais pāris Baiba un Dainis Tikuti un priesteris Toms Priedoliņš. Lai slavēts Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžos slavēts! Dargie klausītāji, kā visas mūsu Dievmāts komandu tikšanās, mēs sākam ar lūkšanu, tāpat arī šodien lūksim Dievmāts aizsardzību un palīdzību, lai ātrāk iestēsim miers Ukraina un visā pasaulē, un pateiksimies Dievam par viņa dāvanu Euharistiju. Lai Euharistija arvien ciešāk mūs vieno ar Dievu – lai evahariste aktualizē žēlastību, ko gars mums devis kristība un iestiprināšana, lai mūsu kristīga liecība būtu ticama. Āmen. Dargie klausītāji, šodien mēs atkal tiekamies ar jums ētera, radio Marija Latvija ētera, lai parunātu aktuālu tēmu par laulību. Un, kā jūs dzirdējat, mūsu raidījumus šajā sezona par laulību mēs runājam caur Euharistiju kā mūsu laulības misijas avotu. Euharistija nav vienkārši kādas, kāda pat, pagātnes notikuma pieminēšana. Kad Jēzus sav, sacīja saviem mācekļiem, un tagad saka mums, to dariet manai piemiņai, tas attiecas nevien, nevien uz rituālu žestu, bet arī uz to, ko šīs žests nozīmē. Ja Kristum šāds žēsts bija davātas dzīvības svinēšana – tad mums tas jāuztver tāpat. Kā jūs dzirdēt iepriekšējos raidījumus, nav runa par rituāla žesta atkārtošanu, bet par to, ka mums jāatļauj sevi ņemt, svētīt, laust un dot, ka Jēzus to darīja visa savas dzīves garumā un atkārtoja šajā pēdējā paskā. Mums jādzīvo, kā dzīvoja Kristus, un jāsvin sava davāta dzīve, dzīvība, tā, kā to darīja viņš. Un šajā pēdējā raidījumā, darbie klausītāji, mēs centīsimies varbūt konkretizēt, ko mūsu dzīve nozīmē vārdi, to dariet manai piemiņai. Ko Jēzus mums ir lūdzis? Mēģināsim atklāt tā dziļāku jēgu, kas ir vēl jo prasīgāks aicinājums un kas ir evaharistiskas svinības viscaur saist ar mūsu kristīgo dzīvi. Šobrīd es eh, vēlētos uzdot jautājumu priesteram Tomam, sākt ar jums. Visā evaharisties laikā mums tiek parādīts Dieva klātbūtnes vietas, kad priesteris četras reizes saka Dievs kungs, lai ir ar jums. Ko mums atklāj šīs četras reizes atkārtota frāze? Eh, pirmkārt gribētu teikt, ka reizēm ir dzirdēts, ka cilvēki saka, vajag aiziet izklausīt svēto misi – Un eh, tas mums atgādina, ka šie, šīs frāzes Dievs kungs, lai ir ar jums, un tur ir arī, ka tauta atbild, kungs ir ar tevi vai arī un ar tavu garu. Tas mums atgādina, ka svētā mise tas nav tikai kā priesteris, kurš vada cilvēki, kas atnāk izklausīt, atnāk klausīties, bet ka tā ir arī tāda aktīva līdzdalība. Un šie tādi četri atgādinājumi, ja tā varētu teikt, ka Dievs ir klātesošs gan sākumā, kad šīs evaharistijas svinības sākās, arī šis simbols altāris, kas ir Kristus klātbūtnes zīme, tālāk Kristus ir klātesošs arī Dieva vārdā, arī evaharistijā, un um, ka ne tikai baznīcā, kur mēs piedzīvojam šo Kristus klātbūtni, bet arī, kad mēs aizejam no baznīcas, dodamies atkal savās gaitās, ka šī Dieva klātbūtne, šī Kristus klātbūtne mūs vienmēr pavada – Un tādā veidā tas, ka mēs varam piedzīvot šo Dieva klātbūtni un mums reizēm varbūt arī vajag, lai daudzas lietas mums atkārtotu, ka mēs tā saprotam it kā, bet ja to vēlreiz pasaka atkārto, arī tas nonāk līdz mūsu apziņai, šī Kristus klātbūtne, ko tad mēs īsti svinam. Un ka tas nav tikai minēja klausīties, tikai atnākt pastāvēt, paklausīties, ko priesteris saka, bet tā, tas pieprasa no mums arī – tādu aktīvu dalību, ka nav tikai tāds dialogs priesterim pašam ar sevi, bet arī ar tautu, jo galu galā arī ticīgajā tautā ir Kristus klātesošs un tādā veidā arī tauta apstiprina, ka Kristus, viņa, kā garā mēs esam vienoti, ka svētais gars ir tas, kurš mūs, kurš mūs vieno, un pagājušā svētdienā arī svinējām svētā gara nosūtīšanas svētkus, šodien citi svētki, svētā trīsvienība – kas mums arī atgādina par šo vienotību, vienotību garā, arī starp šo vienotību, mīlestību starp trim dievišķajām personām, un kad arī Euharistijā mēs varam šo vienotību arī piedzīvot, un šo Dieva klātbūtnes zīmi, e, šie, šie simboli, ka mēs arī varam ne tikai piedzīvot, ne tikai no malas noskatīties šajās attiecībās, trīsvienības attiecībās, bet arī mēs esam tajās klātesoši caur kristības sakramentu – ka arī mēs ņemam dalību šajā dievišķajā dzīvē, nevis kā tādi malā stāvētāji, bet pašā dieva sirdī, kur arī mēs arī ienākam un kur mēs esam arī klātesoši šajā viņa dievišķ, dievišķajā dzīvē, un Euharistijā mēs to vispilnīgākā veidā varam piedzīvot, kā jau tika minēts, arī vairākās šajās, vairākos simbolos, vairākās vietās, un galu galā arī pašu Jēzu pieņemt reāli klātesoši zem maizes un vīna zīmēm, lai tas būtu arī mūsu spēks, mūsu spēka avots, ka mēs ejam sludināt, <clears throat> ka mēs arī izējot no baznīcas neaizmirstam to, kas mēs esam, neaizmirstam savu identitāti, bet arī ejam un mēģinam mūsu attiecībās ievest to, ko mēs esam šajā evaharistijas laikā saņēmuši kā dāvanu, kā žēlastību, ko Dievs mums ir dāvājis. Paldies, paldies eh, jums priestri tom. Eh, tiešām jūs tādi vārdi, um, sasaucas ar uh, pavesta Franciska tad, tad vārdiem, un um, pavesta Francisks vērš uzmanību uz to, ka mums tad pienākums piedalīties Euharistie apzināti. Nu, es vienkārši tā paklausu, bet tiešām būt apzināti, un uh, pavesta Francisks tā uzsver, ka mums jābūt euharistiskiem vīriešiem un sievietēm visos mūsu dzīves aspektos. Un uh, šobrīd es gribētu uzdot jums jautājumus, Baiba un Daini, uh, Ko jūsuprāt, nu, tas nozīmē būt evaņģristiskiem vīriešiem un sievietēm? Tas ir tāds interesants jautājums. Varbūt eh, tiem, kas eh, ir bērnībā kristīti un uzauguši, varbūt ne nu, līdz galam to var tā uzreiz saprast. Tas es vairāk par sevi arī runāju. Eh, un savukārt tie, kas nu, apzinātā vecumā um, izvēlās krist, būt tikt kristītiem, zina, uz ko viņi iet, un kas tad mainās viņu, viņu dzīvē, jo tas tiešām solis ir ļoti radikāls un būtībā maina cilvēka, nu, var teikt, dabu aicinājumu. Ja viņš šajā brīdī tiek nu, te konsekrēts, veltīts Dievam, jo viņš kļūst svēts tajā brīdī. Un tad, lai šajā realitātē dzīvotu, nu, ir, ir, ir nepieciešams eh, nu, tiešām <laughs> dzīvot un īstenot un, eh, to, nu, to, to skaistumu, ko nozīmē būt svētam cilvēkam. Un, eh, ar laiku tikai es nu, teikt, sapratu, ka, ka tas ir nu, kā, kā sakraments, kā tāds, kas man no jauna vieno, vieno kopā ar Kristu. Ja? Un tad ne es vairs Es tā ceru, ka ne es vairs dzīvoju, bet arī Kristus dzīvo, un tas mans, var teikt, pienākums, eh, un arī pat varbūt nevis tāds kā pienākums, ja, bet tāds kā prieks, ir tas, ka es varu, varu nes sevī Kristu un liecināt par viņu. Šodien varam atcerēties arī evaņģēlīju vārdus, ja, kā, kā Kristus saka, ejiet un māciet visas tā tautas. Ja, tad kā es to varu darīt, ja, ja manī nav nav tā, teikt, Kristus gars, viņš pats manī jākās, tad ļauj man to, to uh, par to liecināt. Un tas ir liels noslēpums, un dažkārt es pats nesaprotu, kā tas ir iespējams, eh, bet manī tas rada lielu prieku, uh, jā, ka es varu sludināt, ka es varu savu dzīvi uh, nu, piepildīt, nu, būt šajā mīlestībā. Jā. Vismaz es ceru, ka pēc mises manī atjaunojās tas uh, kā teikt, nu, tas, tas teikt, ideāls, eh, kura dēļ jā, kristietība un būt par Kristus sekotājiem man, man tā kā saista. Jā, es varētu varbūt arī turpināt to, ko Dainis jau iesāka, bet, bet tas, ko vēl ārsēnijas iepriekš minēja par šo, jā, vai, mēs, vai es personīgi piedalos Euharistijā līdz galam apzināti, Un to droši vien, ka nekad es nevarētu teikt, nu, pilnībā jā, tas bija, tas bija pilnībā tā kā, nu, es, es dzīvoju visu laiku līdz tam, kas notiek. Kaut kādā mērā mēs katrs kaut kurā brīdī varbūt kļūstam izklaidīgi, bet tajā pašā laikā es ļoti mēģinu apzināties un sev atgriezt pie tā, cik ļoti tas ir liels, liela dāvana, cik ļoti liels brīnums un cik ļoti liels noslēpums ir, ir Euharistija. Un, uh, Un Dainis te minēja par to, kā ir tiem, kas ir kristīti jau bērnībā. Es neesmu <laughs> šis tipāšs, es esmu kristīti jau apzinātā vecumā. Un eh, es jau esmu eh, par to arī droši vien dalījusies, bet, eh, bet arī tieši ar Kristītas Lutāņu baznīcā un es tieši Katoļu baznīcā nonācu tieši dēļ evaharistija, dēļ šī sakramenta, kuras piedzīvoju tādu ļoti, ļoti spēcīgu uh, dieva klātbūtni. Uh, Caur, eh, caur Jēzu zem, zem maizes un vīna zīmēm. Un, un to, to it kā pat nevar aprakstīt ar vārdiem, bet, eh, bet eh, sajūta kaut ko ļoti, ļoti pārdabiski tajā visā. Un, un pārdomājot, kā tas vispār var būt, tas, tas man visu laiku laikam paliks <laughs> līdz pat, līdz pat mūža beigām. Liels, liels noslēpums, kā var būt, ka, jā, ka caur komuniju – Sanāk, ka mūsos jau ir Kristus klātesošs mūsu, mūsu asinī, nu, visā mūsu būtībā, un jau, ka mēs ejam, mēs ejam kopā ar viņu, nu, tas, tas, man liekas, ir kaut kas tāds, nu, manam prātam īsti neaptverams, bet es to vienkārši pieņemu, un, nu, un arī tas, ko es te personīgi pār, e, tā kā esmu piedzīvojusi, ka, ka kaut kas, jā, kaut kas mainās, piemēram, gan, gan esot adorācijā, e, gan, gan arī e, piedaloties svētajā misē, nu pēc iespējas apzināti, pieņemot komuniju, un es, es parasti arī e, tieši konsekrācijas brīdī e, arī sirdī Jēzum atdot tieši tas, kas man tajā brīdī ļoti svarīgs, par ko es gribu lūgt. Un, un kaut kas mainās, un kaut vai tā tīri, tīri praktiski e, ienāk liels miers sirdī arī par tām lietām, kas ir kā liekas nesakārtotas, kur ir kāds stress un, uh, un kur es saviem spēkiem neko nevaru izdarīt, tomēr eh, Jēzus pārtviskā klātbūtne maina. Un tad arī tālāk mēs varam iet ikdienas dzīvē jau vismaz kādu laiku jau, jau citādāk. Paldies, paldies eh, Daini un Baiba par, eh, par jūsu komentāru. Mēs turpinām, es domāju, ka mēs šodien, dargie klausītāji, turpinām bez muzikālas pauzes. Mums ir vēl daudz ko pārdomāt. Uh, arī no, noslēguma lūksim arī Baibundaini padalīties par tam misijam, kas ir šogad notikuši Dievmāts komandas un arī kas, kas gaidāms. Dargie klausītāji, mēs turpinām ar uh, Dieva vārdu, ka jūs zināt, kā, kā mēs jau esam stāstījuši mūsu raidījumos, uh, ka katra mūsu tikšanās, diemāts komandas tikšanās, eh, mēs lasam Dievu vārdu, mēs lūdzamies ar Dievu vārdu, pārdomājam, tad arī šodien arī eh, raidījumu mēs iekļaujam eh, Dieva vārdu, mēs pārdomāsim un, turp, un turpinājam arī pārdomāsim, kā Euharistija kļūst par mūsu misijas avotu. Teksts no pirmas vēstules korintiešiem – Par šo vienu aizrādu un jūs neslavēju, jo jūsu sapulces nenāk jums par labu, bet par ļaunu. Vispirms es dzirdu, ka jūsu draudzes sapulcēs parasti jūsu vidu notiek šķelšanās, un daļai es tam arī ticu. Dažādiem virzieniem vajag jau arī būs jūsu vidu, lai starp jums varētu atklāties pārbaudītākie. Bet, kad jūs sapulcieties vienopus, tas vēl nenozīmē, ka baudat kunga mīlestību, jo katrs steidzas apēst savu līdzpaņemto ēdienu, tā kā viens paliek izsalcis, bet cits piedzeras. Vai jums nav savu māju, kur ēst un dzert? Jeb vai jūs nicināt Dievu baznīcu un apkaunojat trucīgus? Ko lai jums saku? Vai slavēju? Šajā ziņā es jūs neslavēšu, jo no kunga es saņēmu, kā arī esmu jums nodevis tālāk, ka kungs Jēzus tajā nakti, kad viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicies lauza un sacīja, Tā ir mana miesa, dota par jums, to dariet mani, piemienē, mani piemiņai. Tāpat viņš ņēma arī bitiri pēc mīlestas sacīdams, šis bitiris ir jauna derība manas asinīs, to dariet, cik kārt jūs to dzerat mani pieminēdami. Cik kārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī bitira dzerat, jūs pasludināt kunga nāvi, tiekams viņš nāk. Ik viens, kas necienīgi ēdīs šo maizi vai necienīgi dzers no šī biķera, būs vainīgs pret kunga miesu un asinīm. Bet liek viens cilvēks sevi pārbauda un tikai tad ēd no šīs maizes un dzer no šī biķera. Jo ik viens, kas ēd un dzer, neatšķiridams kunga miesu, tas ēd un dzer sev par sodību. Tādēļ starp jums ir daudz vainieku un nespēcīgo, un daudzi ir miruši. Darbie klausītāji, parasti mums ir laiks pēc um, dieva vārda, ka mēs pārdomājam. Šobrīd uh, tāds uh, raidījuma formāts to neļauj, tāpēc es uzreiz lūkšu priesteri Tom jums, jūsu, varbūt jūs varētu komentēt šo rakstu vietu. Jā, manuprāt, ļoti labi papildina arī tas, kas tika runāts sākumā par kunga klātbūtni svētās misijas laikā. Un uh, katru reizi lasot arī šo fragmentu, kur apustulis Pāvils diezgan asi eh, vēršas pie Korintas draudzes, kur eh, viss nav tik skaisti, tik labi, kā tam vajadzētu būt, un varētu teikt arī tāda sadzīviska aina šajā visā paverās, kur parādās arī visa cilvēcība, parādās cilvēku egoisms, parādās šķelšanās un parādās tas, ka nevienmēr ir tik eh, viegli būt vienotiem – bet tajā pašā laikā tas, kas vieno, ka nevar tikt balstīts tikai uz cilvēcisko, ka tas, kas mūs patiesi vieno, ir kaut kas pārdabisks, tas ir kaut kas dievišķis. Un tāpēc arī Pāvils atgādina šo eh, pēdējo, šīs pēdējās vakariņas evharistijas iedibināšana, ko Jēzus tajā vakarā teica, ko viņš darīja, uz ko viņš eh, arī aicināja savus apustuļus un uz ko viņš turpina aicināt arī visu baznīcu, ka piedaloties Euharistijā, Svētajā misē, arī mēs esam aicināti ne tikai ieraudzīt sevi, ne tikai nest sevi kunga priekšā, bet arī nest citus cilvēkus, ieraudzīt cilvēkus, ieraudzīt šīs attiecības, kas mums ir svarīgas, bet ieraudzīt arī tās grūtības, kur mēs varbūt īsti netiekam galā. Un arī šie cilvēki, kas bija Korintas draudzē, arī tīri, varbūt tā instinktīvi, dabiski, ļoti cilvēcīgi – arī mēģināja gūt sev kādu labumu, mēģināja uh, arī sev, savu miesu, savu izsalkumu apmierināt, sevi pabarot, un galu galā palika kādi, kuri varbūt bija kautrīgāki vai klusāki vai kāda cita iemesla dēļ, ka arī neko nesaņēma tajā mīlestā, kā tas bija tajā laikā, tad arī tagad svētās mises laikā, ka mēs varam arī uh, lūgt kungu, lai caur viņa miesu, lai caur viņa asinīm mēs arī varam nolikt malā savu egoismu, lai mēs varam veidot patiesas attiecības, tādas, kādas Dievs mūs aicina. Un arī tas nozīmē, arī atsaucoties uz šo iepriekšējo jautājumu, tas nozīmē būt par evaharistijas vīriešiem un sievietēm. Un tas nav tikai, ka tauta jautā cilvēki, ticīgā tauta, bet Arī es sev nemitīgi jautāju, ko man nozīmē būt par evaharistijas cilvēku, par evaharistijas vīrieti, kur es varu arī vēl vairāk uzlabot šo vienotību ar kungu, pilnveidot to, kur es varu ieraudzīt arī savas kļūdas, ko es misijas laikā varu upurēt uz altāri. Un šeit arī nāk prātā viens cits fragments no eh, Jēzus maizes pavairošanas, kur ir tikai mazumiņš, ir piecas maizes un divas zivis, bet ar to ir Jēzum pietiekami – lai pabarotu ļaužu pūli. Tas arī mūs aicina, ka mēs Euharistijā varam dot to, kas mums ir, un varbūt reizēm tas ir ļoti maz, varbūt reizēm tās ir tukšās rokas, reizēm tas ir mūsu ķildes, mūsu nesaskaņas, mūsu egoisms, kas mums ir, un vairāk mums tajā brīdī tiešām nekā nav, bet Euharistijā, ka tas viss tiek pārveidots, un arī mūsu dzīvi Jēzus pārveido par kaut ko ļoti skaistu, par kaut ko ļoti vērtīgu, kad ne tikai mēs paši – esam pāēduši, bet ar to, ka Jēzus ir svētījis un pārveidojis, mēs varam pabarot arī tīri garīgi citus cilvēkus, ar kuriem mēs savā ikdienā satiekamies, ar kuriem mēs dzīvojam, kas mums ir svarīgi. Tāpēc arī šis ir tāds iedrošinājums, ko Pāvils saka, ka nav jābaidās. Nav jābaidās no tā, ka jā, mēs reizēm varbūt rīkojamies necienīgi, reizēm varbūt mēs aizmirstam par šo patieso būtību, bet tāpēc jau mēs arī varam nemitīgi sev atgādināt un arī viens otram būt par liecību, ka Euharistija mūs pārveido un ka tas mielasts, kurā piedalījās arī pirmās draudzes, kas izskatījās pavisam citādi nekā mēs tagad piedalāmies svētajā misē, bet tā apziņa par kunga klātbūtni, apziņa par Kristus upuri, ka tas ir tas, kas izmaina arī mūsu ikdienu, kas izmaina mūsu dzīvi, vismaz vajadzētu izmainīt, pēc tā mēs arī varam tiekties, varam censties pēc tā, lai mēs Arī piedaloties šajā kunga mīlestā, mēs varam izdzīvot to patieso būtību, kam tā ir domāta, un ka, ka mēs arī ar to varam tālāk dzīvot pasaulē, mūsu ikdienā, mūsu ģimenēs, un arī būt par, par liecību, būt par svētību arī viens otram. Paldies! Paldies par jūsu komentāru, Baiba un Daini. Palūkšu arī jūsu refleksiju uz šo raksta vietu. Man šī, šī raksta vieta vispār skarbi likās, jo tur viņš arī tā sāk un tad. Um, Nu jā, un tā, tās pārdomas ir, ir, ir no vienas puses ir prieks, ka, ka, ka tā maize, uh, uz ko mēs esam aicināti, tātad uz vienību, uz vienotību, un ka tā nu, pieder, pieder uh, var teikt, visiem, visiem draudzē, eh, draudz locekļiem, jo tā ir Kristus vēlējies, lai visi kļūtu viens, un caur šo kopīgo mīlestību, kopīgo pateicības mīlestību, mēs varam slavēt kungu, ka mēs tādi esam, tur baznīcā, eh, kopā ar visiem, un kā katram ir dota sava žēlstība, savas dāvanas, ar kuru mēs kalpojam, eh, ar ko mēs ehm, dalamies, ar ko mēs galu galā caur ko Kristus pavēro eh, tā žēlstības jā, eh, pasaulē, un tad, un tad varam visi eh, teikt, piedzīvot kungu sevī un, un, un, un, un tādu, tādu vienotību. Bet kas man satrauc, jā, tad vienkārši es domāju par nu, to, ka kristiešu skaits tā Latvijā varbūt ne tikai demogrāfijas dēļ samazinās, cilvēki aiziet no baznīcas, ka viņi nesaņem to uh, um, uh, to, ko viņi tur vēlējušies. Un, nu, tas, uh, jā, tas, tas man atkal tādu jautājumu pret sevi, ko tad tu, tu esi darījis, vai tu nebija galībā ar tiem, kas, uh, jā, kas uh, tik paņēma un apēda kaut ko un par citiem nepadomāja. Nu, Man, man jāparunā ar garīgo pavadītāju. <laughs> es pārāk sevi nešaustītu, varbūt. Uh, Bet, nu, jā, tas ir tāds tā, tā pārdomu lauks, kur um, mēs nopietni uztveram Dieva vārdu, jo tas ir domāts mums, adresēts mums. Un, uh, tad jautājums, uh, jā, kāda ir mūsu dzīve, vai mēs esam tiešām Kristus uh, uh vārda cienīgi, jau kā mēs ar savu dzīvi to uh, nu, pasludinām, dzīvojam atbilstoši. Jā, es varbūt varu arī paturpināt par šo. Un, jā, tur arī man vairāk, vairāk uzrunāja šie raksturvieti vairākos veidos. Viens ir tas, ko runāja no vienas puses. Jā, tas ir eh, tieši vārdi diezgan paskarbi, bet no otras puses arī tas, eh, tā kā priesteris Toms minēja, tas liek saprast, ka arī jau sen senos laikos <laughs> dažādi ir gājis. Ja te pie tam te minēs nevis vispār, bet parasti jūsu vidū notiek šķelšanās. Tas nozīmē, ka tas nav nekas ārkārtējs, ka mums reizēm ir grūti vienam ar otru. Un, protams, ka tas vienmēr ir ļoti skumji un žēl, kaut vai tas, ka mēs neesam kā kristieši visi vienoti. Mēs, eh, mēs tieši vakar bijām uzaicināti ar kādu lekciju Baptistu draugē, un tad man arī bija kaut kāda savā ziņā bija priecīgi, ka viņi mūs uzaicināja, gribēja dzirdēt, viņi zināja, ka mēs esam katoļi, bet te pašā laikā skumīgi, ka mēs tomēr kā kristieši esam tik dažādās uh, Eh, tik, tik dažādi un bieži citreiz pat arī eh, diezgan eh, nepārāk labvēlīgi viens pret otru, gan runājam, gan izturamies. Nu, protams, ka, ka tur ir daudz dažādu aspektu, kāpēc tas tā notiek. Uh, Bet e, otrs arī, ka, ja mēs runājam kaut par diemāts komandām, tad arī laikam tas ir pilnīgi normāli un tā var būt, ka arī mums e, gan, gan savā komandiņā kādreiz var gadīties, ka mēs, kā, kā var teikt, viens otram varam sāk kaitināt, var gadīties arī, teiksim, draudzē, <laughs> ka mums kāds sāk kaitināt, bet tas ir, tas, ir, tas, ir, tas laikam cilvēciski ir normāli, bet tomēr mums jāiet ir tālāk un jāmēģina tomēr būt e, mīlestībā vienotam vien, vienam ar otru. Un, un arī par to tālāk, ja pārdomājot par to, vai mēs, vai es personīgi e, varu, varu teikt, ka es e, vienmēr cienīgi e, pie, piedalos skatai komunijā. Noteikti, ka nē, bet atkal es atceros šos vārdus, ko mēs vienmēr sa sakām pirms komunijas. Kungs, es neesmu cienīgi, ka tu nākt pie manis. Un mēs apzināmies, ka mēs neesam cienīgi, bet tiešām mēs tikai caur uh, Eh, caur dieva žēlstību varam tikt eh, attīrīti un dziedināti un, un, un kļūt cienīgi. Piedzīvot. Tas, tas man dod arī tādu lielu stiprinājumu. Jā, mēs ne, neesam cienīgi, bet tā pašā laikā mēs, mēs eh, nestoties uz to, varam, varam tikties ar, ar Jēzu Euharistijā. Paldies, paldies Baiba un Daini par um, par refleksiju, par jūsu komentāru šā rakstu vietai. Un tiešām, kad es lasu jā, šo rakstu vietu, nu, kā arī, kā arī Dainis teica, ka nu, te ir skarbi, Un nu, tā skan diezgan tā, tā skarbi, bet, bet patiesībā tas arī ļauj aizdomāties un, vai piespiež aizdomāties, kā es personīgi piedalos misē ko es saņēmu, ko es daru, ko es uh, jūtu, ar ko es atnācu, ko es sagaidu un ar ko es aizēju. Un tad ar ko es aizēju par to, par to misiju, ja, tas tā galvenais tagad šodien ir noslēdzošais raidījums, uh, par, mēs runājam visu gadu par eharistiku, ka misiju savotu, un uh, Tevs Kafarels uh, viena no, no tekstiem, uh, viņš rakstīja, viņš aicināja tā, pa, padomāt par analoģiju ar Izraēlu tautu. Tautu, kas ceļo, tautu, kas paēd uz paskas mīlestību, dodas meklēt apsolītu zemi. Tālūk Dieva pabaroti un vadīti, viņi atklājas savu, ka visas tautas misiju. Tad um, jautājums tagad jums, priesti Tom, Baiba un Daini, uh, kā mūsdienas mēs varam izdzīvot evaharistikā misijas avotu? Varbūt um, kā jūs personīgi izdzīvojat, kā jūs varbūt izdzīvojat to laulībā, priesterībā un, um, nu jā, un nu varbūt arī pāriem cilvēkiem, kā, kā mēs varam tiešām caur evaharistiju saņemot stiprinājumu, saņemot uh, pamudinājumu, mēs ejam tālāk, mēs ejam tautā, mēs ejam tā kā ikdienas dzīve Jā, tas, tas arī nav vienkārši jautājums, bet vēl šos pašus mūsu formācijas materiālus lasot, tur arī tāda diezgan tāda arī paskarpa vārda, tur bija minēts, ka autentiski, ja patiesi izdzīvot euharisti ir īpaši izcils evanģelizācijas līdzeklis. Savukārt, ja to pārvērš vienkāršā nedzīvā rituālā, šis līdzeklis var kļūt par visneiedzīgāko no antiliecībām. Un tas arī tā liek liek mums katram varbūt aizdomāties, kāda mēs esam ehm, liecība citiem cilvēkiem arī caur evaharistiju. Un, <laughs> jā, un man nāk prātā, varbūt tas ir kā pilnīgi, pilnīgi ļoti sens gadījums, bet atceros, ka es tikko biju ehm, katoļu baznīcā nokļuvusi, ehm, gāju svētceļam, tas bija 90. gada sākumā uz Aglonu, Un, um, tas bija ļoti, ļoti labi man īpašs piedzīvojums, bet es atceros tādu diezgan traumatisku pieredzi tur Aglonā ar ļoti daudz cilvēkiem, Un ehm, e, ka tajā brīdī, kad gāju pie komunijas, man likās, ka mani tūlīt vai nu ar Somiju, <laughs> Somiņām nonesīs vai kaut kā tā. Tas bija liek, tiešām, Dievs, kas tas ir, kas te notiek? <laughs> Vai tiešām kāds nokavēs kaut ko aiziet pie komunijas? Ka, nu jā, e, es nezinu, vai jūs esat kaut ko tādu piedzīvojuši šeit tajā ļaužu polī, bet man tas toreiz bija diezgan, nu tāda var teikt, antiliecība. Vai? <laughs> <laughs> jā, bet jā, tāpēc, tāpēc tagad arī teiksim, ka tu ejat pie komunistiem ar labāk palaiž kā cilvēks, kas grib priekšnievis ātri, ātri pagrūžas pa malām, visus citus pabīties. <laughs> Pa, pabīties. Jā, bet, e, bet jau tālāk domājot par to, e, kas, kas varētu būt, e, ko mēs esam saņēmuši, šo Jēzus klātbūtni Euharistijā, kā mēs tālāk, e, vai kaut kas mūsu dzīvē mainās. Un, ja nekas nemainās, tas acīm redzot, kaut kas, kaut kas nav pareizi tajā, kā mēs to piedzīvojam. Un, e, Gribētos ticēt, ka kaut kas mainās, un tas ir tas, ko mēs e, pārdomāsim jau arī mūsu komandas noslēguma tikšanās reizē, un katra no komandām to pār, pārdomās. Uh, kā, vai, vai un kā, kas ir mainījies e, šī formācijas gada laikā, manī, mūsos, vai mēs esam auguši svētumā, vai mēs esam auguši mīlestības attiecībās gan ar Dievu, gan viens ar otru, vai, e, vai varbūt tieši otrādi. Un, un nu jā, e, varbūt, ka Daina, tu kaut ko gribi piebilst par šo, <laughs> par šo tēmu. Tas, kā Anta liecība, ir ļoti daudz mūsu draudzēs, varbūt tas, lai liek mums pasmaidīt un, un kļūt, nu, savā ziņā žēlsirdīgākiem un caur to nepaukstināties, jo tas atkal ir otrs grāvis, teikt, nu, lūk, tie ir tie, kas tur tā uzvedās, jā, baznīcā, un, bet, nu, tas, ka kādreiz bija, Aglonā bija arī piedzīvoja to, ka, nu, ka daudz cilvēku sanāk kopā un tad, uh, Eh, tieši uz komunijas brīdi kāds tur netīšām pie durvīm paklupa, pagrūda kādu, un tad tā kā domino visi, <laughs> visi nokrita. Tas bija nu, neaizmirstams gadījums, eh, bet es ceru, ka nu, caur to nu, kā, tas, tas ir žēl, un ka mēs tomēr nepaukstinamies tajā un, un paliekam eh, nu, tādi, tādi žēlsirdīgi arī to redzot, ka citu cilvēku vājumu. Uh, tas, ko varbūt man šķiet, ka varbūt tāpēc, ka varbūt mēs pietiekoši ilgstoši draudzē bijām tādi redzami, un tad, nu, kā teikt, cilvēkiem ir tieksme mūs idealizēt. Un man tas ir ļoti grūti to personīgi pieņemt no tā, nu ir jā, bet tāpēc man ir vajadzīga komanda, komanda, kur, uh, nu, kur es varu tiešām būt paties, eh, paties eh, nu, tāds, kāds es esmu. Es pieļauju, ka, ka teiksim, daudz cilvēku arī attieksme pret mums ir tāda <laughs> nu, normāla, adekvāta. Eh, un es pateicos viņiem par to, jo patiesībā nu, mūsu personiskais spēks ir, ir ļoti, ļoti ierobežots un daudz ko mēs nevaram. Un to, ko mēs esam darījuši, tas ir tiešām tikai Dieva brīnums, uh, nu, viņa spēkā viss notiek. Un tajā brīdī, kad, um, jā, kad, uh, kad, kad es uzticos, visu novēlu kungam un saku, lūk, tā ir tav, tavs misijas lauks, dari, uh, es sekošu teviem pamudinājumiem, tad, uh, nu, tad patiešām Kristus spēks un godība izpaužās, un tā kā tas nebūtu nav, nu, nav mans nopelns, tīši otrādi, jā, ka, Bet es pateicoties komandai, jā, ka man tomēr arī ir, un arī savai sievai, protams, un, un garīgiem vadītājiem Tomam, kas, kas dažkārt var kādu arī tādu mierinošu vārdu pateikt, jā, ka nav maz tik slikti <laughs> patiesi. Ne, tā ir tā ļoti duāli. No nu, viens puses gribās, ka kāds mani paslavē, no otras puses negribās arī tā pa paaugstināties. Tā kā um, Euharistija ļauj tā teikt nostāties arī tajā no realitātē, jā, un arī uh, sadraudzība, ko, ko, ko dod draudze, ko dod komanda, ir tā, kas eh, nu, atgriež vismaz mani eh, tādā realitātē un, un nu, patiesībā. Es varbūt to papildināt gribēju par to, ko minam, ka par euharistiju kā, eh, kā laulātā pa, palīdzību laulātam pārim misijā, to gan mēs varam teikt, ka mēs, eh, ja ir kaut kādi nopietni diamātas komandu pasākumi, piemēram, rekolekcijas, tad mēs apzināti ejam uz misi tieši lūgties tajā nodomā. Un, eh, un tas tiešām ir brīnums, bet eh, Bet e, tālāk jau doties misijā ir <laughs> daudz, daudz vienkāršāk. Un vienkārši tas pats par sevi sakārtojas. Mums jau ir cik bijuši tāds rekolekcijas, kur man liekas, ka tiešām svētais gars vada un viss notiek precīzi tie, kā, ka labāk pat mēs, mēs ne ar saviem e, spēkiem neko tādu nebūtu varējuši ne, ne sarunāt, ne, ne samanidžēt, ne iz, izdarīt. Tā kā būtībā tikai caur šo mēs, e, mēs, tas mums dod gan arī tādu vienotību un mieru iet tālāk un, un darboties, jo, jo tiešām mūsu spēku, man liekas, ir diezgan, mēs visu laiku mm, e, tāds sajūta, ka mēs neesam e, nekāds e, ideālais, lai, lai neteikt nu pat vairāk atbildīgais pāris, mums patreiz šis krusts ir, ka mēs esam sektora atbildīgais pāris, bet tieši caur euharistiju, caur ar Jēzus palīdzību mēs, mēs varam šo misiju veikt. Citādāk, man liekas, nekādi, jā. Paldies, un priestri tom. Jā, klausoties šo, <clears throat> no šo notikumus Korintā mūsdienu versija, ko Baiba un Dainis stāstīja par, par aglonu, ienāca prātā arī tā doma, ko Pāvils raksta, ka kāds paliek izsalcis un ka mūsu tā misija, ko mēs saņemam Euharistijā, nesākās tad, kad mēs aizējām, bet droši vien sākās jau arī svētās mises laikā, kā mēs izturamies, kā mēs eh, pieņemam komuniju, ka mēs ar elkoņiem cīnoties neskrienam pie šī misijas avota, ka man tagad vajag, lai es varētu iet sludināt, lai es ietu pasaulē, lai man viss būtu. Bet, kad tas sākās arī kā liecība viens otram jau turpat pie, pie altāra, pie, pie dievgalda, kad mēs ejam pieņemt evaharistiju, jo <clears throat> pretējā gadījumā var sanākt tā, ka tik tiešām kāds paliek izsalcis un kāds paliek izsalcis pēc cilvēcības, kāds paliek izsalcis pēc sapratnes, pēc iejūtības, pēc tā, ka viņš tiek ievērots – Un varbūt, ka tieši daudz ievainojumu arī var kļūt, arī e, var, var e, gūt daudz ievainojumus cilvēku arī tādā brīdī. Viens varbūt par to pasmaidīs un nekas nebūs, bet varbūt ir cilvēks, kurš vai nu retāk iet uz baznīcu, vai ir jūtīgāks, vai kāda cita iemesla dēļ, kad no tā var nākt arī tāds liels ieļaunojums, kad kā divbīgi cilvēki un varbūt bieži ir baznīcā, bieži iet pie dievgalda galda, Bet kā ir tā, tā ir tā misija, ko mēs arī katrs varam padomāt, kādu mēs liecību sniedzam, jau turpat esot pie kunga altāra, un tad varam domāt par tālāko šo misiju, savu uzdevumu, šo Jēzus pavēli, ejiet un māciet visas tautas, kristīdami tās tēva un dēla un svētā gara vārdā, bet arī šeit ir pēc tam pašās beigās svarīga piebilde, es esmu ar jums. Un nav tā, ka es jūs sūtu, ejiet, cīnieties, mis, evharisti ir jūsu misijas avots, bet ka tā ir kunga klātbūtne, kas mūs pavada vienmēr, ka mēs neesam tie pirmie, pirmā plāna aktieri, kuri, kuri tad ies un kaut ko darīs, bet tas ir kungs, kurš ir ar mums, kurš mūs pavada, kurš ir devis mums misiju, bet paliek ar mums kopā, lai mēs varētu ar tādu cieņu, ar drosmi iet un sludināt, būt par lieciniekiem un tieši arī bagātinoties no šīs euharistijas, saņemot Kristus klātbūtni, lai ne tikai mēs to saņemam eh, tādu zem šīm redzamajām zīmēm, bet ka mēs to varam pieņemt ar sirdi, ka mēs to varam izdzīvot un tiešām, ka tas mūs maina, mūsu attieksmi, ka mēs varam arī redzēt ne tikai ar acīm savus līdzcilvēkus, bet uzlūkot viņus arī ar savu sirdi, sajust viņus un piedzīvot, ka viņu klātbūtne, jā, varbūt reizēm ir traucējoša, kaitinoša, bet ka tas mūs arī var mainīt un ka tas mūs noteikti maina – un ka mēs varam būt arī no šīs, gūt no Euharistijas šo spēku, būt par lieciniekiem, būt par Kristus kalpiem, par Kristus instrumentiem, lai pasaulē nestu nevis sevi, bet lai pasaulē mēs varētu nest viņu. Arī tā sirdī tā, tā, tā ierunājas, pat, ka caur šo šā liecībai jābūt tādai, ka tas, eh, nu, jebkurš cilvēks, kur mēs sastopam, varbūt viņš netīšām ieklīdz baznīcā pie mums, varbūt viņš jau ilgstoši bijis, uh, bet tāds, kurš caur, eh, nu, caur mums saņemtu to teikt, īpašu aicinājumu, ja, atkal toties, izzināt, kas tas ir Kristus, ko viņš dara, ko viņš, <laughs> ko viņš ēd, ko viņš, kā viņš dzīvo. Kā tā, tā mūsu liecība, ja patiesībā mēs nesam to Kristus attēlu sevī, un vai mēs viņu tālāk nododam, eh, nu, patiesu vai tieši otrādi izkropļotu. Eh, un, um, Jā, jālūdz liela Dieva žēlstība, lai, lai tās tiešām tas attēls, ko mēs eh, sniedzam citam, jā, tad eh, ir, ir patiesas un ka viņš eh, draudze, ka viņu Kristus, jā, tad tiek ir pievelk, jā, ka tas nav viņa tīri intelektuāls tāds izdomājums, jā, bet ka viņš redz un piedzīvo pašu Kristu, nu, kas pēc būtības turpat blakus ir, ko mēs esam saņēmuši caur Euharistiju un jau mūsos viņš ir iemiesojies. Paldies! Paldies, paldies jums par komentāru. Es noslēdzot varbūt tos to, jūsu pārdomās, gribētu vēl papildināt ar tēva Enrika Farela vārdiem, lai mēs varbūt vairāk arī kaut kā izdomāsim darbie klausītāji, arī padomājam par šo misijas jēgu. Tēvs Anrika Farels rakstīja, Jūs būsiet mana tauta un es būšu jūsu dievs. Tā dievs sāc ebrejiem. Kristīgiem laulātiem, draugiem, mīrušais un augšām celtais Kristus saka to pašu. Bet viņiem, tāpat kā ebrejiem, kuri ceļoja pa tūkstnesi, šis dievs ar viņiem ir dievs, kurš kļūst viņa vadonis un nemitīgi vēd viņus uz priekšu. Viņiem vien atliek dievam sekot. Mans secinājums būs īsti tikai viens teikums, saka tēvs Anika Farels, laulība ir Kristus apbrīnojamais izgudrojums, lai Euharistie varētu izdzīvot divatā. Noslēgumā mums uh, vēl ir laiks, uh, es gribētu palūkt jūs, Baiba un Daini, padalīties ar tām misijām, kādas Dievmāts komandas ir piedzīvojuši šogad, un kādas vēl misijas ir gaidamas. Eh, jā, pirmkārt jau par tām misijām, ka tas dod lielu prieku un gandarījumu, kā kungs tiek eh, eh, pagodināts un viņi iepazīst teikt, īpašā veidā arvien vairāk un vairāk laulāto pāru. Bet varbūt Pats pirmais gribam lielu eh, pateikt paldies arī Arsēniem par šiem raidījumiem, jo tas arī ir viens no šiem misijas, <laughs> kā saka, punktiem. Mm -hmm. Šie, jā, pareizi saskaitījām astoņi raidījumi bija šai sezonā, jā, tā kā tas arī ir tāds viens no noteikti misijas līdzekļiem, tā varētu teikt. Un kā tam mums pagājusi šī sezona un kāda ir šī, šī gadā, šai gadā, kāda, ko mēs vēl plānojam? Mums eh, šī sezona, un arī to sāksies ar nākamā, sākās ar rudeni būtībā. Un pagājušā gada augusta beigas bija tāds ļoti, ļoti īpašs notikums. Eh, tika oficiāli eh, pasludināts, dibināts Baltijas diamāts komandu Baltijas reģions. Jeb mēs ar brāļiem lietuviešiem, ar lietuviešu diemātas komandām tikām apvienoti vienā reģionā. Pirms tam ja mēs bijām daļa no Polijas superreģiona, jo poļu pāri bija tie, kas brauc uz Latviju un mūs ievadīja šajā, e, šajā misijā vai, vai harizmā. harizmā. Bet e, pēc tam bija tāds lielās kopienas lēmums, ka, ka mēs ar lietuviešiem varētu viss vis, eh, mūsu tāda sadarbība varētu visvairāk dot tieši eh, Diemāts komanda attīstībai šai Baltijas reģionā. Un tā tad no šī pagājušā gada augusta mēs esam kopā ar Lietuvu un mēs eh, Baltijas reģionā esam četri sektori, viens Latvijas sektors un trīs Lietuvas sektori. Un, um, tāda brīnišķīga bija mums iespēja tikties arī visi, kas vien varēja no Latvijas, arī aizbrau, bija pagājušā gada augustā viesojās Šilovā, uh, Un, eh, un atkal eh, te, tieši tāda pati tikšanās būs arī šogad augustā Šilovā, kur ir aicināti visi, gan diamātas komandu pāri, gan priesteri, gan arī tā, tādi, kas tikai interesējās par šo, lai viņi piedzīvotu šo kopējo kopā būšanu un harizmu. Un, jā, e, kas vēl mums ir noticis šajā sezonā? Septembrī Jūs varbūt atceraties, pats pirmais raidījums patiesībā arī bija ļoti īpašs, jo tad Latvijā viesojās uh, tāds e, atbildīgais pāris, kas atbild par visu centrālu Eiropu un tu, tuvajiem austrumiem, e, par šo visu lielo, lielo zonu, kad viņi sauc par zonu, mm. tad tur ir daudz reģionu un superreģionu apvienot, bija Antoāns un Terēza Lekreki kas e, tuvojā, viesojās Latvijā, tā skaitā viņi arī piedalījās šajā radio Marija raidījumā. Un, Nu jā, un tas bija arī, man liekas, tāds ļoti, ļoti īpašs, jo tik augsta līmeņa, kā saka, viesi pie mums vēl Latvijā nebija bijuši. Un viņi arī mums e, vadīja, vadīja kādu tikšanos, un arī tai skaitā e, vadīja e, jaunievēlēto atbildīgo pāru tikšanos un formāciju. Tas ir tas, ko mēs parasti darām septembrī, jo tas ir tāds arī, man liekas, diemāts komandām tāda ļoti īpašs un sveitīga lieta, ka tur nav tā, ka kāds atbildīgais pāris tiek ievēlēts un to visu mūžu šo, šo lomu velk, kamēr krīt, <laughs> bet, bet e, teiksim, komandas atbildīgie pāri tiek ievēlēti katru gadu no jauna, sektora atbildīgie pāri tiek iecelti reizi trijos gados, reģiona reizi četros gados un, un tā tālāk. Tā kā, tā kā katru gadu ir jaunievēlēti katrai komandiņai atbildīgie pāri, un to atbildīgo pāru tikšanās katru septembri arī notiek viņu formācija, kopēj, kopējs tā kā arī atbalsts un, un, un augšana. Sadraudzības arī veicināšana, jo tas ir viens no teikt, tādiem sadzīves, ja dzīves momentiem ir tieši kopība un viesmīlība tāpēc bija mums arī liels arī prieks, eh, ka šogad pirmo reizi bija tā, eh, jau, jau, jau šajā gada sākumā mums bija tāda eh, jaukto komandu tikšanās ar, ar tieši ar lietuviešiem, kad varēja šo tieši piedzīvot īpašā veidā tieši Baltijas reģionu vienotību. Jā, tas, ka, ka mēs neesam uh, tādi, var teikt, malā kaut kur, bet kā mums ir daudz kas kopīgs, jo tas eh, tikšanās eh, eh, ar savādākiem citu kultūru pārstāvjiem, tā ir, tā ir liels gandarījums un, un nu, liela bagātināšanās. Jā, Lūku. un tad ik gadu, ja kas bija arī pagājuši gadu un noteikti ar plānojumu šogad, decembrī notie, svinam mēs hartas svētkus, 8. Ja, 8. decembrī, kas bija 18. 8. decembrī. 8. decembrī tika tātad, oficiāli tika pasludināta harta, kas tātad, uh, norāda uz uh, eh, diemāts komandu darbības principiem. Te pašā laikā tā ir arī diemāts arī uh, svētki. diemāts svētki, lieli svētki. Uh, un, um, jā, tas ir īpaši tieši diemāts svētki mūsu kustībā ir īpaši tādu, kurus mēs atzīmējam. Un šeit eh, nu, arī, kā teikt, diamāte ir tā, kas mūs vada, un mēs eh, tad arī lūdzam viņas aizbildniecību mūsu arī centienos, jā, lai mēs vairāk varētu iepazīt arī, arī pašu viņas dēlu. Jā, atskatoties vēl tālāk uz decembri, tur paralēli Hartas svētkiem mums bija arī brīnišķīgas rekolekcijas, ko vadīja māsa Daniela, kas arī ir iesaistīta vienā no mūsu jaunajām komandām, un Veronika un Elgars Felči. Un tā tēma bija patiesībā arī ļoti, to, ļoti, ļoti interesanta, par ko par, bieži nerunā. Tas bija gan par nevardarbīgo komunikāciju, gan arī par par intīmām attiecībām laulībā, un man liekas tik, tik ļoti tādus dziļus un interesants, kā Veronika Relgara novadīja šīs rekolekcijas. Tas bija, tas bija fantastiski, ka par tādām lietām mēs dalījāmies, runājām un, un, un arī e, piedzīvojām tādu kaut kāda ir noteikti daudz, daudz e, jaunas iedvesmas. Un tad, e, kas vēl tāds ļoti brīnišķīga e, ziņa bija, ka šajā jau pagājušā gada beigās un ar šajā gadā turpinās trīs jaunu komandu ievadformācija. Mums ir viena komanda Aglonā un divas komandas Skaistkalnē, un tieši šodien jau ir norisinājās šo divu, divu no komandām tikšanās, un esam mēs arī kopā lūkšanā ar, ar šīm brīnišķīgajām komandām un viņu, viņu atbildīgajiem iesaistītiem arī priesteriem un arī māsu. Un, un tas, tas ir, jā, tas ir tā vienmēr tāds ļoti īpašs, īpašs piedzīvams arī šo, šis ievadformācijas gads katram no pāriem, pēc tam jau pēc šī gada viņi var saprast, vai viņi grib tālāk turpināt šo, bet Bet, nu, jā, tas, tas man liekas ļoti vērtīgs un svētīgs. Un patiesībā mums ir arī neviena ģimene, kas gribētu arī iesaistīties. Es ļoti ceru, ka mums būs tāda iespēja jau no rudens. Mums būs gan jauni materiāli, gan eh, ievadu formācijas, gan arī iespēja arī mm, jaunām komandām uzsākt šo ievadu formāciju. Protams, pēc, pēc iespējas mēs aicinām <clears throat> katru pāri, kas ir komandas dalībnieks, ja, iesaistīties, atsaukties uz iespēju arī nu, ievadīt jaunas komandas, un tas atbilst arī mūsu tas tieši e, misionāram garam, e, kad, e, nu, kā tas labums, tas skaistums, kas mums ir dots, nav dots mums personīgi, bet lai ar to mēs e, kalpotu citiem, un tāpēc e, tieši e, diemāts komandu, nu, var teikt, harizma, tas, e, ko, ko, uz ko aicina pārus, e, jā, tas, tas eh, atzīstot to, to labumu, ka tas nes mums labumu, jā, ka mēs vēlamies ar to pašu dalīties arī ar citiem. Un eh, galu galā nu, tas dod tādu, tādu nu, nu, kā teikt, sekundāri tas mums arī tāds gandarījums, jā, kā arī, kā arī citi piedzīvo to pašu, ko mēs, un mēs esam arī, nu, savā ziņā arī gandarīti, ka, nu, ka mēs neesam vieni, un neesam tādi īpatņi, jā, <laughs> īpatņi kristīgajā pasaulē. Jā, e, tas jau atkal varbūt atkal, bet mēs jau varam atkal un atkal par to liecināt, ka mums personīgi ļoti svarīgi šī mūsu komanda, kā, kā jau jūs varbūt lielākā daļa klausītāji zinat, bet kas ir šī komanda, tie ir 4 līdz 7 laulātie pāri kopā ar priesteri, kas reizi mēnesī tieks. Bet tam vasarā vēl ir brīvlaiks, tā kā es teiktu, ka tas nemaz nav tik dramatiski daudz, kas no mums tiek prasīts. Uh, Tā kā eh, tas noteikti, man liekas, ir vērts. <laughs> Jā, bet, bet mēs, bet eh, jā, Dievs mūs ir arī radījis tomēr eh, būšanai kopā ar citiem. Nu jā, kas, kas vēl tāds šogad, šogad mums arī īpaši tāds ir bijis, tad pirmo reizi mums bija Baltijas reģionā mm, priesteru garīgo padomdevēju tikšanās, kas bija, kas bija gan attālināti, gan klātienē, bet Lietuvas priesteri tikās Viļņā, Latvijas priesteri tepat Rīgā, un, un vēl pie, va, vadīja vēl priesteris no Togo. <laughs> tā, kā, tā kā tas bija tāds diezgan internacionāls arī pasākums, man liekas, ka tas, ir, ka tas bija vērtīgi, tur vairāk varbūt priesteris varētu eh, dalīties, bet, bet kad šāda arī šāda kopā būšana ir svarīga un arī plāns, kad, kad tas varētu būt nākamgad, būt arī klātienē visi priesteri kopā ar bīskapiem, kas arī ir iesaistīti diemāts komandās, arī tikt, tiktos. Mums bija arī Baltijas reģiona divas, Baltijas reģiona komandas tikšanās, kur arī uh, Eh, pēdējā reizē es ļoti labi atceros, ka arhibīskaps eh, Kestutis, kas ir, eh, kas ir visa reģiona garīgais padomdevējs, viņš tā mums ļoti uzsver tieši par, par to, cik mēs esam svarīgi priesteriem un ka mums, ka priesteri gaida, lai kādi laulātie pāri <laughs> viņus uzrunātu, jo tēvs, starp citu arī tēvs Kafarelli, viņš, viņš negāja, nemeklēja, nu, tad, ka te ir kādi pāri, kas gribētu ar mums būt kopā, bet tieši, ka ka pāri bija tie, kas uzrunāja viņu, vai, vai, vai viņš būtu gatavs iesaistīties. Un, Un to, toreiz arī prie, priesteris, eh, arhibiskaps arī teica, ka, ka patiesībā pēc tam eh, kaut kādā brīdī tās kā Farēli ir eh, dalījies, ka patiesībā viņam šie pāri bija ļoti svarīgi, kas viņu kas viņu, kas viņam palīdzēja būt priesterībā, jo viņam arī bija, saprat, bija tāds vienā brīdī izaicinājums, ka viņš likās, ka viņš ir necienīgs, ka viņš to nespēja, bet tieši šie pāri bija kaut kādā brīdī, kas viņam palīdzēja, kad, ka patiesībā ir varbūt diezgan daudz priesteri, kas gaida pārus, e, ka, ko, ko viņi uzrunāt, un, protams, ir daudz arī pāri, ka, kuriem, kuri varbūt to vēl nezinu, bet ka, kuriem būtu ļoti vērtīgi ar būt komandās. Uh, Tad mums vēl bija brīnišķīgas rekolekcijas maijā, e, arī, kur mēs pārdomājam kopā tēvreizes lūkšanu, e, kurus vadīja gan priesteris Elvis, gan priesteris Vinējs, gan arī māsa Emanuela, Un, un tagad mēs katrs, tie, kas piedalījāmies šajās rekolekcijās, varam arī šo tēvreizes lūkšanu vairs ne tikai, kā saka, noskaitīt, bet tiešām e, es ceru, ka daudz dziļāk izdzīvot. Un, ehm, un kas mūs vēl tāds gaida šogad, tas ir eh, tāds ļoti, ļoti īpaša tikšanās, ehm, tas ir eh, starptautiska tikšanās, kas notiek reizes sešos gados eh, Turīnā. Tā ir iespēja tiešām piedzīvot <clears throat> nu, to, to aicinājumu skaistumu, redzēt, ka baznīca ir vienota, vienota dažādībā, <clears throat> un jebkuras tādas lielas tikšanās reizes, manuprāt, paceļ Eh, paceļ nu, to dalībnieku tādu, var teikt, garīgo lidojumu, ja tā var teikt. Un mums liels prieks, ka tieši eh, šeit, tie, kā, nu, arī kā ģimenes, mēs liecināsim eh, pirmām kārtām jau tajā vietā, <laughs> bet arī, arī visai pasaulē par, par šo skaistumu. Un atceroties, ka pirms sešiem gadiem bija līdzīgs pasākums uh, Lordā, Fatimā. Fatimā, piedodiet, eh, Fatimā un tad Fatimas laukumā, kad eh, bija sapulcējušies pāri, tas aptuveni 10 tūkstoši cilvēku, eh, un tad tur kāds turists ieklīd iekšā, un viņš teica, kas tas ir, bez mazvai, tā kā manna no debesīm nokritusi, ja, kas tas ir, <clears throat> un Jā, un dažkārt mēs varbūt neapzināmies, ka tā, kā, kāda tā mūsu liecība, misija pasaulē izskatās, bet tā var būt tieši ar, ar, ar to klātesamību, ar to, ka mēs esam publiski redzami un, un liecinām par to, uh, nu, kas mums ir dārgs un, un mīļš. Un Turīnā es ceru, ka tas dos arī, zinām, arī iedvesmu ne, ne tikai Latvijā, bet arī eh, pasaulē uh, tieši diamāts komandām. Un tas varbūt tas arī īsumā, protams, eh, mums tas formācija darbs turpināsies un kā Dievs vadīs eh, šajā gadā eh, un nākamajā mēs ļoti lūdzam tāpēc viņu svētību, jā, kā, kā mūsu sirdis atjaunojās un turpina degt, kā, kā tās no jauna atjaunojās tiem mācekļiem uz emaus, jā, kā mēs atkal degam, uh, un varam, varam liecināt par Kristus lielo mīlestību mūsu dzīvē. Paldies, un um, varbūt noslēgumā tad um, dažus vārdus novēlējumu mūsu klausītājiem, radījumu arī Latviju klausītājiem, klausītājiem un, un, un tad arī Diemāts komandas, kas, kas mūs klausās. Nu, jums visiem. Eh, jā, Baiba minēja par šo priesteru tikšanos, eh, kas bija un palika atmiņā viens tāds teikums, ko teica vadītājs, ka šie pāri, šīs ģimenes priesterus adoptē. Un tiešām tas ir arī tādā nozīmē, ka jau minēja, ka tiek arī atbalstīts savstarpēji, ka arī priesteriem ļoti palīdzoši, arī viņu aicinājumu labāk izdzīvot un arī labāk saprast. Un varu novēlēt visiem nebaidīties, arī ja kādam ir varbūt kāds aicinājums, doma, vai pievienoties, vai nepievienoties, vai tie būs laulātie pāri, vai arī kāds priesteris, kas tiek uzrunāts, noteikti varu iedrošināt, ka tas ir tikšanās, kas varbūt reizēm šķiet, ka nu, nekas tāds varbūt īpašs nenotiek, bet pēc tam saprot, ka ir arī tā ļoti spēcinoši un savstarpēji atbalstoši un ne tikai laiku kopā pavadīt, bet arī tieši tāds garīgais atbalsts un arī atbalsts viens otram aicinājumā, tā kā varam varu iedrošināt, novēlēt arī katram atrast arī savu komandu, savu tādu šūniņu, kur var arī, eh, kas var palīdzēt arī katram savā aicinājuma ceļā. Paldies! <laughs> Neko es varu teikt, nevaru. Tad tiešām eh, novēlu mieru jūsu sirdīs, un lai jūsu sirds nebaidās un seko Dieva aicinājumam, Eh, un, eh, jā, kas var būt labāks, kā sastapt eh, Kristu, dzīvu Kristu? Un vienīgā iespēja, kā tas ir šobrīd, tā ir caur, caur mūsu brāļiem un māsām. Un komanda, lai ir, jau esošajām komandām īpaši novēl to, lai tiešām komandā ir tā vieta, kur mēs sastopam Kristu un ka viņš ir patiesi dzīvs katrā no jums. Nu jā, un es te varētu arī noslēgt ar to, to pašu, lai mums visiem arī šī dedzība un prieks ar vien no jauna, ar vien no jauna arī piepūlēties, jo tas tas, ko mēs arī vēl aicinām, katra, katrs no mums ir aicināti arī piepūlēties, gan atrast laiku lūkšanai, gan savstarpējam dialogam, svēto rakstu lasīšanai, rekolekcijām un rekolekcijām Un caur to, ka mēs piepūlamies, ar caur to, ka mēs dalāmies, mēs piedzīvojam gan, gan arvien ciešākas attiecības ar Dievu, gan ar savu vīru vai sievu un attiecīgi arī ar brāļiem un māsām. Un, un to es novēlu katram no mums atkal no jauna, atkal no jauna, kā saka, restartēties un atkal no jauna piepūlēties un augt. Paldies! Es uh, gribu pateikt um, lielu paldies mūsu šodienas viesiem, paldies par jūsu dalīšanos, par uh, jūsu vārdiem. Dargie radījuma arī Latvijas klausītāji, paldies, ka jūs klausāties radījuma arī Latvijā, paldies, ka jūs klausieties mūsu raidījumu, paldies par jūsu labiem vārdiem, par jūsu lūkšanam, un paldies arī par jūsu ziedojumiem un atbalstu radījuma arī Latvijai, jo tiešām tā ir unikāla iespēja daudziem, daudziem cilvēkiem – dzirdēt Dievu vārdu, būt kopā. Šis arī tāds veids, ka mēs varam būt vienoti, ka mēs varam būt kopā. Paldies, darbie klausītāji, un arī paldies par jūsu lūgšanām, par lūgšanām par šo raidījumu, lai tas turpinās, lai turpinās šī misija, kas mums ir uzticēta. Un es arī no savas puses novēlu jums tiešām atrast mieru, uh, atrast prieku sirdīs un uh, meklēt to prieku un mieru Jēzu, meklēt Euharistie katru dienu. Paldies jums un uz tikšanos ar Dievu!